Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Əbu Abdullah Zübeyir ibn Əvvamdır. Radiyallahu anh. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bibisi Safiyə radiyallahu anhanın oğludur. Bu sahabə də İslam dinini ilk əvvəl qəbul edənlərdən və cənnətlə müjdələnmiş 10 nəfərdən biridir. Ha belə, iki dəfə Həbəşistana, sonra da Mədinəyə hicrət etmiş sahabələrdəndir. Bu sahabə çox varlı, və olduqca səxavətli bir insan olmuş, ömrü boyu malını fağır fuqaraya, yetimlərə və miskinlərə paylamışdır. Rəvayət edilir ki, Zübeyir radiyallahu anhının min köləsi varmış. Onlar gündəlik olaraq Zübeyirə verdiyi vergidən bir dirhəm belə onun evinə girməzmiş. Elə həmin gün axşama dək hamısını Allah yolunda ehtiyacı olan kimsələrə paylayırmış. Möminlərin arası Cüveyriyə radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir gün Zübeyir öz evini 600 min dirhəmə satdı. Bəzi adamlar ona, ey Əbu Abdullah, sən ziyana düşdün dedilər. O da onlara belə cavab verdi. Xeyr, vallahi ki, siz mənim ziyana düşmədiyimi görəcəksiniz. Bunlar Allah yolunda xərcləmək üçündür. Hamısını payladı. Birə 10 əvəzinə aldı. Belə bir zəngin adam bu dünyadan köçdükdə borcu var imiş. Abdullah ibn Zübeyir radiyallahu anh demişdir. Atam cəməl döyüşündəykən məni yanına çağırıb dedi. Oğlum, bu gün bu mərəkədə ölən hər kəs ya zalım, ya da məzlum sayılacaq. Doğrusu, mən məzlum ikən şəhid olacağımı güman edirəm. Düzü, məni ən çox narahat edən borclarımdır. Yəqin ki, malımız mənim borclarımı qaytarmağa yetər. Oğlum, malımızı satıb borclarını ödəyərsən. Əgər borcları qaytarmağa çətinlik çəksən, mövlamdan yardım dilə. Qardaşlar, mövla kəlməsi ərəbcə bir neçə mənanı ifadə edir. Köləyə də məqla deyilir, ağaya da. Elə bu səbəbdən də Abdullah radiyalarını deyir ki, Vallahi mən atamın kimi qəst etdiyini bilmədim və buna görə də ondan soruşdum. Atacan, kimdir sənin məqlan? O dedi, Allah. Abdullah ibn Zübeyir radiyalarını davam edib deyir ki, Vallahi, mən atamın borcundan dolayı hər dəfə sıxıntıya düşdükdə, ey Zübeyrin Mövlası, onun borcunu qaytarmaqda mənə kömək et, demişəm, Allah da o borcu qaytarmaqda mənə kömək edib. Bu xüsusda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən möhtəşəm bir hədəs rəvayət edilmişdir. O demişdir, insanların malını qaytarmaq niyyəti ilə götürən kimsənin borcunu onun əvəzinə Allah qaytarar yəni onu qaytarmağa kömək edər. Onu tələf etmək və ya qaytarmamaq niyyəti ilə götürən kimsəni isə Allah məhv edər. Bu sahabənin də fəzilətinə dair neçə-neçə hədislər var edilmişdir. Bu sahabə həvari, yəni ən yaxın köməkçi ləqəbi ilə məşhurlaşmışdır. Rəvayət edilir ki, Əhzab günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrinə dedi, Kim gedib bu adamlardan mənə xəbər gətirər? Zübeyir, mən gedərəm, dedi. Peyğəmbər s.a.v. bir daha soruşdu. Kim gedib bu adamlardan mənə xəbər gətirər? Yenə Zübeyir, mən gedərəm, dedi. Onda Rasulullah s.a.v. buyurdu. Hər bir Peyğəmbərin həvarisi olmuşdur. Mənim də həvarim Zübeyirdir. Başqa bir hədistə rəvayət edilir ki, Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh demiştir. Ehzab günü mən gördüm ki, atam atını iki veya üç kere Bəni Qureyzəyə tərəf sapdı. Mədinəyə qayıtdıqda mən dedim, Atacan, mən sənin bir neçə dəfə Bəni Qureyzə qəbiləsinə gedib gəldiyini gördüm. Atam dedi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim gedib Qureyzəlilərdən mənə xəbər gətirər deyə buyurdu, buna görə də mən ora getdim. Mən oradan qayıtdıqda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənə dedi: "Atam, anam sənə qurban." Zübeyir radiyallahu anh sonralar ömrünün axırına dək bu sözlə fəxr edirdi. Fəxr edirdi ki, Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və sələm ona atam, anam sənə qurban demişdir. Yenə bu sahabənin fəzilətinə dair rəvayət edilən hədistə Səid ibn Musayyib rahiməhullah demişdir. Zübeyir ibn Əvvam Allah yolunda ilk qılın çəkmiş sahabədir. Bir gün o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldürüldü deyə yalan şayə eşitdi və dərhal qılıncını çəkib tələm-tələsi Məkkənin küçələrinə çıxdı ki, bu şayənin doğru olub olmadığını dəqiqləşdirib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qatilini qətlə yetirsin. Cəhəmin 18 yaşı var idi. Nəhayət Məkkənin şimalında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə rastlaşdı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun əlində qılınc olduğunu görüb soruşdu. Nə olub ey Zübeyir? Zübeyir dedi: "Eşitdim ki, səni öldürüblər." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm soruşdu: Sən nə etmək istəyirdin? Zübeyir dedi, səni öldürən adamı tutub öldürmək istəyirdim, ya Rasulullah. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm onun bu sözünə çox sevindi. Allahdan onun üçün həm də onun qılıncı üçün xeyir bərəkət dilədi. Tarixçilər yazır ki, Zübeyir ibn Əvvam radiyallahu anh heç vaxt, heç bir vəzifədə olmamış Ömrü boyu Allah yolunda cihad etmiş, axırda da Allah ona şəhidlik nəsib etmişdir.